Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները մտադիր են այցելել հակամարտության տարածաշրջան։ Ադրբեջանը խոչընդոտում է խաղաղ գործընթացի առաջխաղացմանը։ Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղ համայնքում ավարտվել է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Շուշիի շրջանը բարենպաստ է մեղվաբուծության, անաստապահության եւ այգեգործության համար։ Դատապարտյալների պատժի կրման պայմաններին ծանոթանալու նպատակով Արցախի օմբուդսմենը այցելել է Շուշի քրեակատարողական հիմնարկ։ Viva կազմակերպությունը աջակցում է Արցախի հիվանդանոցներին ու բժիշկներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն Հուլիսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն, բացառությամբ արևելյան եւ հյուսիսային ուղությունների։ Նշված հատվածներում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է հրաձգային զինատեսակներից արձակելով անկանոն բնույթի կրակոցներ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Միքայել Վիրաբյանը նշանակվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները մտադիր չեն շտապ ժամանել տարածաշրջան, բայց բարբերաբար կապ են պահպանելու Ղարաբաղյան հակամարտող կողմերի հետ։ Այդ մասին հայտնել է ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Նա նշել է, որ հուլիսի 11-ին Վեննայում անցկացված հանդիպան ընթացքում համանախագահները Մինսկի խմբին տեղյակ են պահել անցկացված բանակցությունների, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի հանդիպումների, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նախագահների հանդիպումների մասին։ Համանախագահ երկրները շարունակում են ջանքեր գործադրել բանակցություններում առաջընթաց գրանցելու եւ ԵՀԿ դիտորդական առաքելությունը ընդլայնելու, ինչպես նաեւ քննության մեխանիզմների մասին առաջարկներ պատրաստելու ուղղությամբ, ասել է Օրլիկը։ Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովը իր հերթին հայտնել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտադիր են կրկին այցելել հակամարտության տարածաշրջան, սակայն այցի հստակ ամսաթիվը դեռ հաստատված չէ։ Բանակցային գործընթացը շարունակելու համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով նախևառաջ անհրաժեշտ է իրականացնել այն, ինչի մասին հատուկ շեշտվել է եւ ինչի շուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել գագաթնաժողովներին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ելույթ ունենալով Կիևում անցկացվող Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Նա նշել է, որ Վիեննայի եւ Սանկտ-Պետերբուրգի գագաթնաժողովները առաջին հերթին նպատակ ունեին կայունացնելու ապրիլին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված միջազգային մարդասիրական եւ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով ուղեկցված լայնամասշտաբ ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Ցավոք, երկու գագաթնաժողովներից հետո Ադրբեջանը փորձում է անտեսել ձեռքբերված համաձայնությունները, խոչընդոտելով խաղաղ գործընթացի առաջխաղացումը։ Հայաստանը երանախագահների հետ միասին շարունակելու է ջանքերը ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումը արդյունավետ է որակել։ Հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն էր։ Ընթացիկ քննարկումները կարևոր քայլ են նախագահների հանդիպան ընթացքում ձեռբերված համաձայնությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ, ասել է Լավրովը։ Էլմար Մամեդերովն էլ հիշեցրել է նախագահ Ալիևի այն խոսքերը, որ մինչ այժմ բանակցությունները այնքան ինտենսիվ եւ արագ չեն եղել։ Այս պահին բանակցությունները ընթանում են կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Հետևողական ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում մենք կարող ենք առաջընթացի հասնել այնպիսի հարցերում, որոնք դեռ լուծված չեն, ասել է Ադրբեջանի արտգոսնախարարը։ Այսօր Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը Շուշիում հանդիպել է Հանրապետության երիտասարդական խորհրդարանի անդամների հետ։ Հանդիպմանը ներկա էր նաեւ մեր գործընկեր Բելլա Լալայանը։ Ողջույնի խոսքում Նարինե Աղաբալյանը նշել է, որ որպես երիտասարդական հարցերով զբաղվող գերատեսչության ղեկավար ակնկալում է երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը երիտասարդական քաղաքականության զարգացման հարցում։ Այնուհետև Նարինե Աղաբալյանը անդրադարձել է Արցախի պետականության կայացման կարևոր փուլերին, նշելով, որ այս տարվա ապրիլը կտրուկ շրջադարձ է բերել Արցախի կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաև քաղաքական կյանքում, ինչն ավելի մեծ պատասխանատվություն է պահանջում բոլորից, առաջին հերթին քաղաքական դաշտում, առաջին քայլերն անող երիտասարդներից ճակատագրական ժամանակներ են սկսվել Արցախի համար։ Կուզենայի իհարկե որպեսզի կարողանաք ոչ միայն երկրի մեր ժողովրդի մասին ձեր գիտելիքներով, ձեր պատկերացումներով առաջնորդվել, այլ նաև կարողանալ հասկանալ բոլոր այն զարգացումները, որ կատարվում են մեր շուրջը թե տարածաշրջանում եւ թե աշխարհակաղակական զարգացումները եւ շատ կարեւոր է այս գլոբալ քաղաքականության մեջ չկորցնել մեր դիրքերը, չկորցնել նվաճումները եւ կարողանալ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Նախարարը նաև անդրադարձել է մշակութային եւ երիտասարդական ծրագրերին, որոնք դրված են գերատեսչության օրակարգում, այդ շարքում կարևորելով երիտասարդական ծրագրերը, քանի որ չկա մի ոլորտ, որը չառնչվի երիտասարդությանը։ Միևնույն ժամանակ Նարին Աղաբալյանն ընդգծեց այն բացթողումները, որ առ այսօր նկատելի են երիտասարդական դաշտում։ Մեր երիտասարդությունը բավարար չափով ծանոթ չէ իր երկրին, հնարավոր չէ սիրել հայրենիքը առանց ճանաչելու։ Եվ երիտասարդությունը շատ пассив է պետության կյանքում ունեցած մասնակցությամբ։ Լիարժեք չեն պատկերացումները, գիտելիքները այն ծրագրերի, այն քաղաքականության մասին, որ իրականացվում է այսօր։ Արցախի համար նշանակալից ձեռքբերումը անկախության սերունդն է, որն այսօր արդեն կանգնած է պետության ղեկի մոտ եւ որը պետք է լիովին տիրապետի իր երկրի պատմությանը զարգացման ուղիներին, ասել է Նարինե Աղաբալյանը։ Հանդիպումն այնուհետև շարունակվել է զրույցի հարց ու պատասխանի միջոցով։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանի Կյուրաթաղ համայնքում ավարտվել է հացահատիկայինների բերքավակը, պատմում է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հյուսիս հարավ մայրուղուց 17 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Քյուրաթաղը, Հադրութի շրջանի հարավարևելյան մասում, Վանեսա Սարի ստորոտում։ Պատմական Վնեսա Ղալա Բերտամրոցի բնակիչների ներկայիս ծերունների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ Գյուղամենակարևոր առավելությունն այն է, որ երիտասարդները չեն հեռանում։ Դա փաստում է համայնքի ղեկավար Ռոմա Ղարայանը։ Գյուղը մեծ հյուրադրությամբ կա 335 բնակիչ։ Անցած տարի 329-ն ալալ, այս տարի 335-ը։ Անցած տարի 11 երեխա ծնվա գյուղում։ Գյուղում գարու եւ ծորենի բերքահավաքի աշխատանքներն ավարտվել են։ Նախորդ տարիների հետ համեմատած ցանկատարածությունները քիչ են եղել, բայց թեկուզ եւ քիչ լավ բերք են ստացել։ Ոնց արդեն վերջացվել է։ Միջին բերքատվությունը համարյա 25-ը կազմա, 25 ցենտներից։ Լավ է նայած անցած տարիներին։ Ընդհանուր առմամբ սերցելի տակ գտնվող հողերից ենք լավ բերքեր գալալ, բայց այն մնացածները լավ աճալ 18-15 ցենտներից բերքատվա։ Արդեն վերջացված է, ճիշտ ասած, շատ չեն ցանալ ժողովուրդը։ Չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, ընդամենը 55 հեկտար գարի ծորեն ալալ, վարված 5 գարի 50 ծորեն բայց այս տարվա բերքը շատ լավ ալա։ Սեցել դա գտնող են հողատարածներից 30-35 ցենտներից բերքն ընձա ժողովուրդ։ Ռոմա Ղարայանը բարձր բերքատվությունը կապելով Սևցելի հետ հավաստիացնում է, որ անձամբ բոլորի միշտ հայտարարում է, որ առանց Սևցելի սերմնացուն հողին չանձնեն։ Ես օրինակ ժողովրդին հայտարարում եւ ասում եմ, որ առանց Սևցելի ոչ մեկը ոչ մի բան թող չցանի։ Որտե մենակ բերքատվությունը Սևցելից ենք անձում։ Այս տարի եգիպտացիներն ունեն ինքը վարած մոտ 10 հեկտար։ Մինչև հիմա դեռ լավ է։ Կարկուտը այս տարի եկավ չի, թե հետո ինչ ալնելու է չգիտենք։ Սերմնացունը ստացավ շրջվարշակազմից 5 հեկտարի չափով յուրաքանչյուր տրամադրալ, մնացածնել ժողովրդու իրակ իրենց օժերանները։ Համայնքի ղեկավարն ընդգծում է քյուրատախտիների աշխատասիրությունը։ Բոլորն էլ անդադրում աշխատանքով ապահովում են իրենց ընտանիքների բարեկեցությունը։ Ճիշտ է, անասնապահությունն ու հողագործությունը մեծ ծավալները չեն հասնում գյուղում, բայց գյուղացիները գոհ են, հավաստիացնում է համայնքի ղեկավարը։ Բանջարաբուսանային մշակաբույսերը ինչպես միշտ վարում գլոբինալ դուսայեկալոժը մնացածները հալակավեջ։ Նստի գիշիլավ երևի լավանական վատ չի ստարվա բերք։ Վաճառելու համար համարյա չկա։ Ռոմա Ղարայանը կարևորում է գյուղմթերքների արտադրության ծավալների ընդլայնման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները, բայց չի ཐակցնում, որ ամբողջ գյուղը պատրաստ է բավարարվել նաև այդքանով։ Նրանք առաջին հերթին կարևորում են խաղաղությունը։ Իսկ քանի որ ապրիլին հայը կրկին ճշնամուն պարտադրեց պարտվողի կարգավիճակը եւ հաստատեց խաղաղությունը, ապա իրենց մնում է միայն զբաղվել առօրյա գործերով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախորդին Արցախի հանրապետության մարտի իրավունքների պաշտպանը չհայտարարված այցով եղել է Շուշի քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալների պատժի կրման պայմաններին ծանոթանալու, ինչպես նաև առանձնազրույցի ցանկություն հայտնող դատապարտյալներին հանդիպելու նպատակով։ Ռուբեն Մելիքյանը ցանոթացել է քրեակատարողական հիմնարկի ընդհանուր պայմաններին, ինչպես նաև այցելել է կիսաբաց, կիսափակ եւ փակ ռեժիմի բոլոր պատժախցեր, դատապարտյալներին առաջարկելով ունենալ առանձնազրույց իր կամ աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Քրեակատարողական հիմնարկի ընդհանուր պայմաններին ծանոթանալու արդյունքում ողջվել է, որ արկայ են դատապարտանների բացօթյա զբոսանք իրականացնելու եւ առանձին մարզաձևերով զբաղվելու համար կահավորված տարածքներ, պատշաճ վիճակում գտնվող լոգասենյակներ, գործառնական նշանակություն ունեցող այլ ընդհանուր տարածքներ։ Միևնույն ժամանակ արձանագրվել է, որ բացակայում են արտախցային աշխատանք կատարելու ենթակառուցվածքներ, Պատժախցեր այցելելու արդյունքում ողջվել է, որ հիգիենայի պահանջները ընդհանուր առմամբ պահպանված են։ Առանձնազրույցի ընթացքում մեկ դատապարտյալ ներկայացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված գրավոր դիմում։ Թողարկումը շարունակում է Վանիկ Նովիկովը։ Աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորական պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մինչ պաշտոնական հանդիպումներն այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտական պահպանության դիրքեր։ Առաջնագծում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակը ծանոթացել է զինծառայողների կեցության պայմաններին, մարտական հերթապահության իրականացման առանձնահատկություններին եւ իրավիճակին։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր այցելություն առաջնագից խորհելու տեղիք է տալիս, իսկ զինվորների հետ հանդիպումները ոգևորիչ են։ Ցանկացած այց Արցախի Հանրապետություն մենք սկսում ենք առաջնագծից, որովհետև հայրենիքը սկսում է առաջնագծից։ Ապրիլյան հերոսական դիմադրությունից հետո երբ ճշտամին ցանկացավ խաթարել Արցախի ազատասեր ժողովրդի անդորը, նախ եւ առաջ մեր հերոս զինվորների ազգանվեր պաշտպանության շնորհիվ մենք կարողացանք ապահովել թե Արցախի, թե Հայաստանի Հանրապետության անդորը։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուրիս պարտքն է եւ նախ եւ առաջ պետական մտածող մարդու պարտք է իր ցանկացած այս Արցախի հանրապետությունից սկսի այցելությամբ մեր հերոս զինվորներին, մեր սպաներին, եւս մեկ անգամ շփվի եւ յուրաքանչյուր նման այց մեզ խորհելու առիթ է տալիս, մեզ հնարավորություն է տալիս տարբերակել առաջնայինը երկրորդականից, տարբերակել եւ հասկանալ, որ հավիտենական է միայն Աստված ու հայրենիքը։ Առուստ տղաների շնորհիվ մենք երբ որ վերադառնում ենք Երևան, հասկանում ենք, որ սխալվելու իրավունք չունենք, որ այսօր մեր ընտանիքները Երևանում, Հայաստանի ցանկացած վայրում, որ հանգիստ քնում են, այս մեր հերոս տղաների շնորհքն է։ Մենք եկել ենք ընդամենը իրանցից ողքեվորվենք, իրանց ողքեվորելու կարիք չկա։ Իրանց դուխն է, գիտելիքն է, ամեն ինչն էլ տեղնա։ Եկեք դենք մեր եղբայրների հետ եւս կիսվենք, զրուցենք, ուշ ստանանք եւ վերադառնանք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Արցախի սահմանում վերահաստատել է իր հայտարարությունն առայն, որ Արցախի անկախությունը որևէ քննարկման ենթակա չէ եւ Արցախի ճակատագիրը իրավասու է որոշելու միայն Արցախահայությունը։ Երեք Երևանում եմ ասել, այսօր Արցախում եմ ասում։ Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Երբեք միակողմանի զիջումների չի գնալու։ Մեզ համար Արցախի անկախության հարցը քննարկման ենթակա չէ։ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշի բացառապես Արցախի ժողովուրդը եւ Արցախը որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը փաստացի անկախ հանրապետություն է եւ ընդհանրապես ժամանակի հարց է Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Արցախի ժողովուրդը պետք է որոշի Արցախի ճակատագիրը։ Բացառությամբ Արցախի ժողովուրդը, որևէ մեկը իրավունք չունի Արցախի ժողովրդին պարտադրել այլ ճանապարհ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուշի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժինը բնականաբար կոչված է զբաղվել շրջանում գյուղատնտեսության գերակա ճյուղերի զարգացման ուղղված աշխատանքների համակարգմամբ։ Ինչպես է աշխատում բաժինը, գյուղատնտեսական ինչ աշխատանքներ են իրականացվել վերջին տարիներին, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Շուշիի շրջանում դեռևս անասնապահության արագ զարգացման միտում չկա, զուգահեռ դրան չկա նաև անասնագլխականակի նվազեցում հիմնականում պահպանվում է նույն մակարդակը։ Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ Գրիշա Հովանիսյանի խոսքով 2015 թվականի համեմատությամբ Գառնացա մշակաբույսերի ցանքը 10 հեկտարով ավելացել է, անցյալ տարի եղել է 110 հեկտար, այս տարի 120 հեկտար։ Հիմնականում տեղին զբաղեցրել կարտոֆիլի, լոբի, հաճար, հնդկացորին եւ բաջերեղեն մշակաբույսերը։ 16 թվականի բերքի տակ ցանված է 167.4 հեկտար աշնանացա։ Այդ թվում 33 հեկտարը Շուշի շրջանի վարչական տարածքում, մնացած ասկայան շրջանի սեփական աշխարհս բարելավելու։ Շուշիի շրջանում առավել մեծ ուշադրություն է դարձվում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի վրա, քանի որ բնակլիմայական պայմանները թույլ են տալիս հասնել դրանց բարձր բերքատվության։ Ինչ վերաբերում է հացահատիկային մշակաբույսերին, հացահատիկ ցանվածը 33 հեկտար, որից 13 հեկտարը եղծահող, 20 հեկտարը հին շեն համակներում։ Հիմնական կուլտուրաները ցանում են մեր սեփական նշանավորը, բայց կարող եմ արտահայտել այսպես, որ մեր բնակիչները հիմնականում դրված են ենթավարձակալության, այսպես ասած հողերը, քանի որ հերվա գտնում ասկանաշրջանի հողերը գյուղացիկ գնասապես ի վիճակի չեն եւ ֆիզիկապես շատ ի վիճակի չեն մշակել այդ հողերը, ուտվել են ենթավարձակալության Գրիշա Հովանեսյանի հավաստմամբ շրջանը բարենպաստ է մեղվաբուծության, ոչխարաբուծության եւ այգեգործության համար։ Կա ռեալ պոտենցիալ հնարավորություններ ջողատեսյան որոշ ճյուղերի զարգացման ուղղությամբ Շուշիի շրջանը։ Ոչխարաբուծություն, մեկ է մեղվաբուծություն, մեկ է փոքրիկ այգեգործություն, քանի որ կան հաջողակ փաստեր, որ այգեգործությունը Շուշիի շրջանում իր արդյունքները տալիս է։ Մի հատ գաղտնիք ասեմ, որ Սախման շրջանում օրինականաբար Խնձորինի կամ Տանձենին ծորմնակրի 1600 մետր մոտ բարձրություն ունի, ուշացակում է դաբար միշտ էլ համարյա Խնձորի Տանձի Շուշիի միրգը լինում է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մեր արչև խնդիր ենք դրել աճակցելու Ստեփանակերտում արյան փոխներարկման մեծ գայանի ստեղծմանը։ Այս մասին ասել է Viva վրաչի ի վոլոնտյորը Արմենի բարեգործական կազմակերպության համահիմնադիր Տատյանա Օհանեսյանը հավելելով, որ արդեն ստացել են համապատասխան ֆինանսական բարեգործական փոխանցումներ եւ գտել մատակարարների, որոնք պատրաստ են նվազագույն գներով եւ հնարավորինս արագորեն Արցախ հասցնել անհրաժեշտ սարքավորումներ անդրադառնալով Արցախի առողջապահության ոլորտում արդեն իրագործված եւ նախատեսվող բարեգործական ծրագրերին, Տատյանա Օհանեսյանը տեղեկացրել է, որ գազམ་ակերպությունը աջակցում է Արցախի հիվանդանոցներին եւ բժիշկներին։ Ներկայությամբ կարողացել ենք մոտ 60000 դոլար գումարի չափով աջակցություն ցուցաբերել Արցախի առողջապահական համակարգին։ Բացի այդ, մեր խմբում ընդգրկված շատ բժիշկներ Արցախի համապատասխան բուժ հաստատությունների բժիշկներն են փոխանցել բուժ սարքավորումներ։ Հետագայում մենք ցանկանում ենք օգնություն ցուցաբերել մասնագետների պատրաստման եւ վերապատրաստման հարցերում։ Հաջորդ մեր կարևոր ծրագիրը աչակցելն է այն հիվանդ երեխաներին, ովքեր համապատասխան ֆինանսական միջոցների կամ սարքավորումների բացակայության պատճառով հնարավորություն չունեն բարձրակարգ բուժում ստանալ տեղում։ Նշել է Viva բարեգործական գազམ་ակերպության համահիմնադիր Տատյանա Օհանիսյանը։ Մարզասերների համար Պորտուգալիայի նախագահ Մարսելո Ռեբելո դե Սոուզան ընդունել է Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստերին եւ պարգեւատրել հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երրորդ աստիճանի իշխանշանով։ Հիշեցնենք, որ Պորտուգալիան առաջին անգամ նվաճել է ֆուտբոլի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Մադրիդում ընթանում է ըմբշամարտի նախաօլիմպիական վերջին մրցաշարերից մեկը՝ Իսպանիայի մեծ մրցանակի խաղարկությունը, որի հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի մրցումներում 8 քաշային կարգերում ստուգատեսի մրցանակներ են վիճարկում 22 երկրի 77 ուժեղագույն ըմբիշներ։ Վերջիններից թվում էին նաև հայազգի երկու ըմբիշներ, որոնց հաջողվեց մրցաշարի մրցանակակիր ներդառնալ։ Նրանք են 59 կիլոգրամ քաշային Ստեփան Մարյանյանն ու Ֆրանսիա ներկայացնող 66 կիլոգրամ քաշային Հրաչիկ Մալխասյանը։ Հայազգի այս երկու ամբիշներն էլ վստահ անցկացրին մրցումները ու հասան եզրափակիչ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։